համապատասխան կառույցների պատասխանատուներ։ Նախագահ Սահակյանը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին աշխատանքների պատշաճ իրականացման ուղղությամբ։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Ադրբեջանի իշխանությունները շփման գծում իրավիճակի սրման, չդադարող հետախուզական դիվերսիոն գործողությունների փորձերին եւ խոշոր դրամաչափի ականանետների եւ հրետանու կիրառմամբ շարունակական գնդակոծություններին զուգահեռ հիստերիկ արշավ են ծավալել Արցախում ընթացող ժողովրդավարական գործընթացների դեմ։ Այս մասին ասվում է Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Հայտարարությունը, որը պարունակում է Արցախի եւ Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի մերկապարանոց մեղադրանքների ավանդական հավաքածուն, ակտիվորեն տարածվում է միջազգային կազմակերպություններում եւ կառույցներում։ Իրենց հերթին իշխանությունների վերահսկողության տակ գտնվող ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցները մրցակցություն են սկսել տարբեր պետությունների եւ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից նմանատիպ դատապարտող մեկնաբանություններ կորզելու նպատակով։ Ադրբեջանի կողմից Արցախի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների դատապարտումը վկայում է Արցախում ընթացող ժողովրդավարական գործընթացների նկատմամբ Ադրբեջանի ղեկավարության խոճապային վախի մասին։ Դա առանձնապես ակնհայտ է դառնում Ադրբեջանում մարդու իրավունքների եւ խոսքի ազատության աստիճանական վատթարացման ֆոնի վրա, որտեղ ընտրությունները վեր են ացվել իշխանությունը ժառանգաբար փոխանցելու անվերջանալի գործընթացի, իրավապաշտպանները, լրագրողները հետապնդվում են այլախոհության համար իսկ բնակչությունը զրկված է իր իրավունքներն ու ազատությունները լիարժեք իրացնելու հնարավորությունից։ Անհրաժեշտ ենք համարում հիշեցնել, որ հավատարիմ մնալով ժողովրդավարական արժեքներին եւ սկզբունքներին Արցախում իշխանության մարմինների ձևավորումն իրականացվում է բացառապես ազատ, արդար, թափանցիկ եւ մրցակցային ընտրությունների միջոցով, որոնք Արցախի քաղաքական մշակույթի անբաժանելի մաս են դարձել։ Արցախի հերոս գեներալ-մայոր Արկադի Տերթադևոսյանը, կոմանդոս եւ գեներալ-մայոր Աստվածատուր Պետրոսյանը հայտնել են, որ սահմանի լարվածությունը չի կարող հանգեցնել լայնամասշտաբ պատերազմական գործողությունների, չնայած սադրանքները դեռ կշարունակվեն։ Սա Ադրբեջանի ձեռագիրն է, Մշտապես պրովոկացիաներ սկսել սահմանի երկայնքով մեկ, քանի որ նրանք ոչ մի այլ բանի վիճակի չեն, բայց լայնամասշտաբ հարձակում սկսել Հայաստանի եւ Ղարաբաղի վրա իրենք հնարավորություն չունեն։ Եթե ռեալ ունենային, կսկսեին, ասել է Արկադի Տերտադեվոսյանը։ Նա ցավով նկատեց, որ այդ սադրանքները մարդկային կյանքեր են տանում, կրկնակի ու երրակի չափով նույն Ադրբեջանում, բայց դա էլ ադրբեջանական իշխանություններին չի կանգնեցնում։ Այդքանով հանդերձ գեներալը կարծիք հայտնեց, որ հայկական կողմի պատասխանը պետք է լինի ստապ, բայց ոչ միայն պատասխան գործողությունների տեսքով, այլև ավելի հարցակողական։ Արկադի Տերտադևոսյանը հիշեցրեց, որ ինքը շատ լավ գիտի, թե ադրբեջանական բանակը եւ զինվորը ինչի են ընդունակ։ Ըստ նրա ոչ քանակը, ոչ էլ մեծ զինատեսակներ օգտագործելը բավարար չեն ուժ ցուցադրելու համար։ Մահապարտազատամարտիկները վստահեցնում են, որ հայկական բանակը պատրաստ է դիմագրավել ցանկացած ոտնձգության հայրենիքի սահմանների նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ, անդրադառնալով վերջին օրերին սահմանին տիրող լարված իրավիճակին, ազատամարտիկները նշում են, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը սահմանին լարվածություն ստեղծելու եղանակով փորձում է իր ժողովրդին ցույց տալ, որ իրենք պատրաստ են պատերազմի, չնայած իրականությունը լրիվ այլ է։ Օգոստոսի 9-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը մահապարտ ազատամարտիկների ջոկատի անդամները վստահեցրին, որ իրենք ցանկացած պահի պատրաստ են մեկնել առաջին գից եւ կանգնել հայրենիքի սահմանները քաջավար պաշտպանող հայ զինվորների կողքին։ Մենք միշտ պատրաստ ենք բարձրանալ դիրքեր եւ լինել մեր զինվորների կողքին, բայց պետք է ասեմ, որ առաջնագծում կանգնած մեր զինծառայողները շատ պատրաստված տղաներ են։ Եղել են դեպքեր, երբ մենք առաջնագից ենք բարձրացել եւ հասկացել ենք, որ ավելորդ ենք այդտեղ, ասել է Նիկոլ Դուման ջոկատի հրամանատար, մահապարտ ազատամարտիկների ջոկատի անդամ Ալբերտ Պողոսյանը։ Շատ կարևոր է, որ Ադրբեջանը ռազմական գերակայություն չզգա, Այս իմաստով պետք չէ չափազանցնել ռազմական ոլորտում Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի մերձեցումը։ Այս մասին Ռուսաստան-Հայաստան հարաբերությունների ներկայիս վիճակն ու հերանեկարները թեմայով Երևան-Մոսկվա տեսակամուրջի ժամանակ հայտարարել է ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի Կովկասի բաժնի ղեկավար ռազմական փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևը։ Նա հիշեցրել է, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահների հանդիպման արդյունքում Մոսկվան 200 միլիոն դոլարի վարկ է տրամադրել ժամանակակից սպառազինություններ գնելու համար։ Այս սեպտեմբերից նոր լարվածություն է սկսվել։ Ինձ որպես ռազմական փորձագետի դա դուր չի գալիս։ Օկտագորցվող զինամթերքի մակարդակը գնալով բարձրանում է։ Մենք տեսնում ենք, որ մահանում են ոչ միայն ճակատի գծում գտնվող մարդիկ։ Հակամարտությունը ծավալվում է։ Ռուսաստանը կողմ է իրավիճակի կարգավորմանը եւ դեմ է լարվածության սրմանը։ Պետք է բարձրացնել ծանր զինամթերքը որոշակի հերավորության վրա հետ քաշելու հարցը։ Իրավիճակը սրվում է եւ այդ մասին պետք է բացահայտ ասել, նշել է փորձագետը։ Գործնական փուլ է մտել Արցախի կառավարության 2015 թվականի հունիսի 8-ի որոշմամբ հաստատված գյուղաբնակ երիտասարդ ընտանիքներին բնակարաններ կառուցելու համար անհատույց պետական ֆինանսական աջակցության տրամադրման ծրագիրը, որը հնարավորություն կտա երիտասարդ ընտանիքներին սեփական տանիք ունենալ։ Երեք Արցախի վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի մասնակցությամբ 18 շահառուների հետ կնքվել են պայմանագրեր եւ փոխանցվել 3 միլիոն դրամական կտրոնները։ Ըստ Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի տնօրեն Մարաթ Հարությունյանի, ծրագիրն առաջին հայացքից միայն սոցիալական բնույթ է կրում, սակայն իրականում առանցքային խնդիր է լուծում։ Նրա խոսքով գյուղը մեր երկրի սնուցող երակն է, իսկ գյուղում ապրող երիտասարդ ընտանիքը սնուցող երակի զարգերակը, եւ որքանով առույգ է զարգերակը, այնքան լուսավոր ու բարգավաճ է երկրի ապագան։ Հայրենի գյուղում բնակարան չունեցող երիտասարդը կամա թե ակամա բնակարան մնալու հույսեր է փայփայում եւ շատ դեպքերում հայրենիքից դուրս։ Այս ազգանպաստ ծրագիրը զորացնում է երիտասարդների հայրենի գյուղից հեռանալու հնարավորությունը, նրանց մեկը միշտ կապելով հայրենի երկրին։ Պետական այս ծրագիրը ոչ միայն աջակցություն է գյուղական երիտասարդ ընտանիքներին բնակարան ունենալու համար, այլև ռազմավարական նշանակություն ունի ողջ գյուղի համար, փրկելով հայկական պատմական գյուղերը դատարկվելուց կամ ծերանալուց։ Այսօր 18 երիտասարդ ընտանիքներ ստանալով անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն ավարտին կհասցնեն իրենց կիսակարոջ բնակելի տներն ու սիրով ու ջերմությամբ կապրեն ու կարարեն իվարություն իրենց ընտանիքների ու իրենց հայրենիքի։ Շնորհավորելով ծրագրի առաջին շահառուներին կառավարության ղեկավարը նշել է, որ բնակարանաշինությունն իշխանությունների վարած սոցիալական քաղաքականության առաջնահերթություններից է, եւ առաջիկա տարիներին կառավարությունը շարունակելու է այն պահել ուշադրության կենտրոնում։ Անդրադառնալով մեկնարկող ծրագրի պայմաններին Արայիկ Խարությունյանը մասնավորապես նշել է. Մենք պետք է մեծ ուշադրություն դարձնենք գյուղերին, գյուղական բնակարանների շինարարությանը, ստացվել որ հիմնական շինարարությունները ծավալվում էին Ստեփանակերտում եւ Շրջենտրոներում։ Իհարկե, գործում է 6 եւ ավել անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ծրագիրը, բայց երիտասարդ ընտանիքները դուրս էին մնում գյուղերում տուն կառուցելու առումով։ Եվ սկիզբ դրվեց այս ծրագիրը, հույս ունենք, որ ապագայում շատ մեծ շինարարություն ենք ունենալու մեր գյուղերում։ Ուզում շնորհավորել ձեզ, շնորհակալություն հայտնել, որ չիմանալ մտանալով այս ծրագրի իրականացման մասին սկիզբ եք դրել մեր երկրում այդ քաղաքականությանը, ասինքն գյուղական բնակավայրերում բնակարան կառուցելուն։ Շնորհակալություն հայտնելով կառավարության կողմից ցուցաբերված աջակցության համար ծրագրից առաջին օգտվողները նշել են, որ այն նշանակալի ներդրում է երիտասարդ ընտանիքների բարեկեցության ապահովման եւ գյուղական բնակավայրերի զարգացման գործում։ Վարչապետը խոստացավ անձամբ եւ ոչ դատարկաձեռն այցելել կառույցն առաջին ավարտողին։ Երևան Travel զբոսաշրջային կազմակերպությունն ամեն ամառ զբոսաշրջիկներ է բերում Արցախ։ Այս անգամ զբոսաշրջիկների խումբը Մոսկվայից է 7 օր շարունակ նրանք կլինեն Արցախում։ Մանրամասները Վարսիկ Արությունյանի ռեպորտաժում։ Արցախ այցելող զբոսաշրջիկների թիվը տարեց տարի ավելանում է աշխարի տարբեր ծագերից մեզ մոտ են ժամանում հարյուրավոր զբոսաշրջիկներ, որոնք մեծամասամբ տպավորված են հեռանում։ Այս անգամ զբոսաշրջիկները Մոսկվայից են ժամանել։ Երևան Travel զբոսաշրջային կազմակերպության էքսկուրսավար Գասպար Երիցյանի խոսքով պետք է ասեմ կոլեկտիվ է եւ նախաձեռնողը որ կարողացավ իրենց կազմակերպել եւ վերել ցակումով արցախցի կինը ռիսկերի մեջ կան արմատներով արցախցիներ եք։ Չէ, բայց աշխատողները այդ գազམ་ակերպության այնտեղ կան ցակումով արցախցիներ։ Դրա համար է նախաձեռնել են, որ այս անգամ էքսկուրսիան տեղի ունենա Արցախում։ Այո։ Այո, քանի օրով եք եկել։ Եկել ենք 7 օրով։ Այցի շրջանակներում նախատեսվում է այցելություն Գանձասար, Տիգրանակերտ, Շուշի։ Ինչ է կարծում տուրիստներին հատկապես, քանի որ առաջին անգամ չեք դուք Արցախում։ Այո։ Տուրիստներին հատկապես ինչն է Արցախում գերում։ Տուրիստներին գերում Գտնում է Արցախում ամեն ինչ, սկսած անունից, սկսած բնությունից, սկսած սահմանից, մայրաքաղաքը, Շուշին, մանավանդ մեր գազམ་ակերպությունը Երևան Travel-ը Ռուսաստանում առաջատարներից է, որ կարողանում է բերել տուրիստներ անմիջապես Հայաստան եւ ԼՂՀ, այնպես որ բացարձակ ամբողջ երկիրը տարածքը, չեմ ասում Գանձասար, Դադիվանք, հոյակապ տեղեր են, հոյակապ պատմություն եւ մենք պետք է հարոզենք, չէ՞, պրոպագանդա i don't things uh, near you երկիրը Հայաստան եւ Արցախ։ Մարինե Շահյանն առաջին անգամ է Արցախում։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր էր տեսնել հայրիկիս հայրենիքը։ Հայրիկը շատ էր պատմել Արցախի նրա հերոսական ժողովրդի մասին։ Ես էլ որոշեցի գալ եւ անձամբ տեսնել։ Այո, շատ հետաքրքիր էր։ Ուզում էի անպայման Տաթևի ճոպանողին տեսնել, անպայման։ Անա ես որոշեցի բերեմ եւ Ղարաբաղ։ Շնորհակալություն հայրենանվեր քայլի համար։ Եվ ուզում եմ տպավորությունները այ մեր տուրիստների ինչպիսին են ավելի լավ իրենք կասեն։ Ձեզ մոտ շատ եմ սիրում իմ հայրենիքը, թե Երևանը, թե Արցախը։ Հայկական ուտեսներից զբոսաշրջիկներն առավել շատ հավանեցին ժենգյալով հացը։ Այս պահին դեպի Մարինե մենք հանդիպում ենք շուկայում եւ հավանաբար մեր տուրիստերին, ինչպես նաեւ ձեզ հետաքրքրում է հայկական ավանդական ժենգյալով Անպայման, ամ համով հացը։ Համով համտեսել եք արդեն։ Այո, Տաթևում կերել ենք, բայց որոշեցինք, որ անպայման Ղարաբաղում անպայման process-ը, Ահա։ как все происходит, обязательно։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբ รา համյանը սեպտեմբերի 8-ին Գրոդնոյում Բելարուսի Հանրապետություն մասնակցել է Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Միության անդամ պետությունների վարչապետները քննարկել են ինտեգրացիոն փոխգործակցության առնչվող հարցերի լայն շրջանակ։ Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական խորհրդի նիստում Հովիկ Աբ รา համյանի առաջարկով որոշվել է հաջորդ նիստն անցկացնել Հայաստանում։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն 10 օրվա ընթացքում պետք է հստակ պատասխան հնչեցնի։ Արդյոք պատրաստվում է Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի գործող նահանգապետ Միխայիլ Սահակաշվիլիին նշանակել Ուկրաինայի վարչապետի պաշտոնում։ Նման պաշտոնական արձագանքի անհրաժեշտությունը ցակեց այն բանից հետո, երբ 25000 ուկրաինացիներ մեկ շաբաթվա ընթացքում ստորագրեցին նախագահ Պորոշենկոյի կայքում զետեղված էլեկտրոնային խնդրագիրը, որում ընդամենը 3 նախադասություն կար։ Պահանջում ենք Միխայիլ Սահակաշվիլիին նշանակել երկրի վարչապետ, Թույլ տվեք մարդը երկրում բարեփոխումներ իրականացնի։ Հերիք է դիմանալ կոռուպցիային եւ բարեփոխումների ձգձգմանը։ Ուկրաինական օրենսդրության համաձայն առնվազն 25000 ստորագրություն հավաքած էլեկտրոնային որևէ խնդրագիր երկրի նախագահը անտեսել չի կարող եւ պետք է գոնե պաշտոնական պատասխան հրապարակի։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 5 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 18-ից 23, ցերեկը 29-ից 34 աստիճան, տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։